pars vicesima quinta vulgate clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usui est caput octavum dixeruntque ad eum viri efraim quid es hoc quod facere voluisti ut nos non vocares cum ad pugnam pergeres contra madian iurgantes fortiter et prope vim inferentes quibus ille respondit quid enim tale facere potui quale vos fecistis non ne melior est racemus ephraim ab abiezer in manus vestras dominus tradidit principes madian oreb zeb quid tale facere potui quale vos fecistis quod cum locutus esset requievit spiritus eorum quo tu mebant contra eum. Conque venisset a Gedeon ad Iordanem, transivit eum cum trecentis viris, qui secum erant, et pre lassitudine fugientes persequi non poterant. Dixitque ad viros socot, date obsegro panes populo qui mecum est, quia valde defecerunt, ut possimus persequi Zebe et Salmana reges Madiam. Responderunt principes Socot, forsitan palme manum Zebe et Salmana in manu tua sunt, ed it circo postulas ut demus exercitui tuo panes. Quibus ille ait, cum ergo tradiderit Dominus Zebe et Salmana in manus meas, conteram carnes vestras cum spinis tribulisque deserti et inde conscendens venit infanuel locutusque est ad viros loci illius similia cui et illi responderunt sic ut responderant viri socot dixit itaque et eis cum reversus fuero victor in pace destruam turrim hanc Zebe autem et salmana requiescebant cum omni exercituo suo, quindecim enim milia viri remanserant ex omnibus turmis orientalium populorum, cesis centum viginti in millibus bellatorum educentium gladium. Ascendesque Gedeon per via meorum, qui in tabernaculis morabantur, ad orientalem partem nobe et iegba percussit castra hostium qui securi erant et nihil adversi suspicabantur fugerunque zebe et salmana quos persequens gedeon comprehendit turbato omni exercitu eorum revertensque de bello ante solis hortum apprehendit puerum de viris socot interrogavitque eum nomina principum et seniorum socot et de septuaginta septem viros venitque ad socot et dixit eis en zebe et salmana super quibus exprobrastis mihi dicentes forsitan manus zebe et salmana in manibus tuis sunt et id circo postulas ut demus viris qui lassi sunt et defecerunt panes. Tu litergo, Señores, civitatis et spinas deserti ac tribulos, et contrivit cum eis atque comminuit viros socot. Turrin quoque fanuel subvertit, occisis habitatoribus civitatis. Dixitque ad Zebe et Salmana, quales fuerunt viri quos occidistis in Tabor qui responderunt similes tui et unus ex eis quasi filius regis quibus ille respondit fratres mei fuerunt filii matris mei vivit dominus quia si servasetis eos non vos occiderem dixitque iter primo genito suo surge et interfice eos qui non eduxit gladium timebat enim quia aduc puer erat digerunque zebe et salman tu surge et irrue in nos quia iusta etatem robur est hominis surrexit gedeon et interfecit zebe et Salmana et tulit ornamenta ac bulla squibus colla regalium camelorum decorari solent. Dixerunque omnes viri Israel ad Gedeon, dominare nostri tu et filius tuus et filius filii tui, quia liberasti nos de manu madian, quibus ille ait, non dominabor vestri, nec dominabitur in vos filius meus sed dominabitur vobis dominus dixitque ad eos unam petitionem postulo a vobis date mihi in aures ex preda vestra in aures enim aureas ismaelite habere consueverant qui responderunt libentissime dabimus expandentesque super terram pallium proiecerunt in eo in aures de preda et fuit pondus postulatarum in aurium mille septingenti auri sicli absque ornamentis et monilibus et veste purpurea quibus reges madian uti soliti erant et praeter torques aureas camelorum fecitque ex eo Gedeon efod et posuit illud in civitate sua Efra fornicatusque est omnis Israel in eo et factum est Gedeoni et omni domui eius in ruinam humiliatus est autem Madian coram filiis Israel nec potuerunt ultra cervices elevare sed qui evit terra per quadraginta annos quibus Gedeon prefuit habit itaque Jerobal filius Joas et habitavit in domo sua habuitque septuaginta filios qui egressi sunt de femore eius e quod plures haberet uxores concubina autem Illius quam habebat in sicem genuit ei filium nomine Abimelech, mortuusque est Gedeon filius Joas in senectute bona, et sepultus est in sepulcro Joas patri sui in Efra de familia Esri. Postquam autem mortus est Gedeon, aversi sunt filii Israel, et fornicati sunt cum Balim, percusseruntque cum Bal fedus, ut esset eis in Deum, nec recordati sunt domini Dei sui, qui eruit eos de manibus in corum suorum omnium per circuitum, nec fecerunt misericordiam cum domo Ieroboal, Gedeon, justa omnia bona quae fecerat Israeli. Caput nonum. Abi autem Abimelech filius Jerobal in sicem ad fratres matris suae et locutus est ad eos, et ad omnem cognationem domus patris matris suae dicens Loquimini ad omnes viros sicem quid vobis est melius ut dominentur vestri septuaginta viri omnes filii Jerobal an ut dominetur unus vir simulque considerate quod os vestrum et caro vestra sum locutique sunt fratres matris eius de eo ad omnes viros sicem universos sermones istos et inclina verunt cor eorum post abimelec dicentes frater noster est de derunque illi septuaginta pondo argenti de fano balberit qui conduxit sibi ex eo viros inopes et vagos, secutique sunt eum, et venit in domum patris sui in Efra, et ocidit fratres suos filios Ierobal, septuaginta viros super lapidem unum, remansitque joatam filius Ierobal minimus, et absconditus est. Congregati sunt autem omnes viri sicem, et universae familiae urbis mello ab et constituerunt regem abimelec iusta quercumque quae stabat in sicem quod cum nunciatum esse joatam, ivit et statit in vertice montis Gazirim elevata quae voce clamavit et dixit audite me viri sicem ita audiat vos deus Ierunt linea ut ungerent super se regem digserunque olive impera nobis quae respondit nunquid possum de serere pinguedinem meam qua et dii ut untur et homines et venire ut inter linea promover digserunque linea ad arborem ficum veni et super nos regnum acipe, quae respondit eis non quid possum de serere dulcedinem meam fructusque suavissimos et ire ut inter cetera linea promover locutaque sunt linea ad vitem veni et impera nobis quae respondit eis non quid possum de serere vinum meum quod laetificat deum et homines et inter linea cetera promoveri digerunque omnia linea ad Ramnum veni et impera super nos quae respondit eis si vere me regem vobis constituitis venite et sub umbra mea requiescite si autem non vultis egrediatur ignis de Ramno et devoret cedros Libani nunc igitur si recte et absque peccato constituistis super vos regem Abimelech et bene egistis cum Jerobal et cum domo eius et reddidistis vicem beneficiis eius qui pugnavit pro vobis et animam suam dedit periculis ut erueret vos de manum adien qui nunc surexistis contra domum patris mei et inter fecistis filio Seius Septuaginta viros super unum lapidem et constituistis regem Abimelec filium Ancilla Eius super habitatores sicem eo quod frater vester sit si ergo recte et absque vitio egistis cum ierobal et domo Eius hodie laetamini in Abimelec et ille laetetur in vobis si autem perverse egrediatur ignis exeo et consumat habitatores sicem et oppidum mello egrediaturque ignis de viris sicem et de oppido mello et devoret abimelec quae cum digisset fugit et habit in bera habita vitque ibi ob metum abimelec fratris sui regnavit itaque Abimelech super Israel tribus annis misitque dominus spiritum pessimum inter Abimelech et habitatores sicem, qui ceperunt eum detestari et scelus interfectionis septuaginta filiorum Jerobal et effusionem sanguinis eorum confer in Abimelech fratrem suum et in ceteros sic morum principes qui eum adiuverant posuerunque insidias adversus eum in summitate montium et dum illius presto labantur adventum exercebant latrocinia agentes predas de pretereuntibus nunciatunque est abimelec venit autem gal filius obed cum fratribus suis et transivit in sicimam ad cuius adventum erecti habitatores sicem egressi sunt in agros vastantes vineas uvasque calcantes et factis cantantium coris ingressi sunt fanum dei sui et inter epulas et apocula maledicebant abimelec clamante gal filio obed quis est abimelec et quae est sicem ut serviamus ei quid non est filius Jerobal et constituit principe Zebul servum sum super viros emor patris sicem cur ergo serviemus ei utinam dare taliquis populum istum sub manu mea ut auferrem de medio abimelec dictumque est abimelec congrega exercitus multitudinem et veni Zebul enim princeps civitatis auditis sermonibus Gala filii Obed iratus est valde et emisit clam ad Abimelech nuntios dicens Ecce Gala filius Obed venit in Sicimam cum fratribus suis et opuniat adversum te civitatem surge itaque nocte cum populo qui te cum est et latita in agro et primo mane, oriente sole irrue super civitatem illo autem egrediente adversum te cum populo suo fac ei quod potueris surrexit itaque abimelech cum omni exercitu suo nocte et tetendit insidias iusta sicimam in quatuor locis egressusque est gala filius obed et stetit in introitu porte civitatis. surrexit autem Abimelec et omnis exercitus cum eo de insidiarum loco. Cunque vidissent populum Gal, dixit ad Zebul, ecce de montibus multitudo descendit, cui ille respondit, umbras montium vides quasi capita hominum, et hoc errore de Ciperis. Rursumque Gal ait, ecce populus de umbilico terre descendit et unus cuneus venit per viam quae respicit quercum cui dixit zebul ubi est nunc os tuum quo loco ebaris qui sest abimelec ut serviamus ei nonne hic populus est quem despiciebas, ebas e gredere et pugna contra eum Habit ergo Gal spectante sic morum populo et pugnavit contra Abimelech qui persecutus est eum fugientem et in urbem compulit ceciderunque ex parte eius plurimi usque ad portam civitatis et Abimelech sedit in Ruma Zebul autem Gal et socios eius expulit de urbe nec in ea passus est comorari sequenti ergo die egressus est populus in campum quod cum nunciatum esset abimelech tulit exercitum suum et divisit in tres turmas tendens insidias in agris videsque quod egrederetur populus de civitate surrexit et iruit in eos cum cuneo suo opunias et obsidens civitatem due autem turmae palantes per campum adversarios persequebantur bantur. Porro abimelec omni die illo opuniaba turbem, quam cepit interfectis habitatori buseius, ipsa que destructa, ita ut sal in ea dispergeret. Quod cum audissent qui habitabant in turre sicimorum, ingressi sunt fanum dei sui berit, ubi fedus cum eo pepigerant, et ex eo locus nomen acceperat, qui erat munitus valde. Abimelec quoque audiens viros turris sicimorum pariter conglobatos, ascendit in montem selmon cum omni populo suo, et repta securi, precidit arboris ramum, impositunque ferens humero, dixit ad socios, quod me videtis facere, cito facite egitur certatim ramos de arboribus precedentes sequebantur ducem qui circundantes praesidium succenderunt atque ita factum est ut fumo et igne mille homines necarentur viri pariter et mulieres habitatorum turris sicem Abimelech autem inde proficiens venit ad oppidum Thebes quod circundans obsidebat exercitu erat autem turris excelsa in media civitate ad quam confugerant simul viri ac mulieres et omnes principes civitatis clausa firmissime janua et super turris tectum stantes per propugnacula accedensque abimelec iusta turrim pugnabat fortiter et apropinquans ostio ignem supponere nite batur et ecce una mulier fragmen mole de superiaciens illisit capiti abimelec et confregit cerebrum eius qui vocavit cito armigerum sum et aita deum e vagina tuum et percute me ne forte dicatur quod a femina interfectus sim qui iussa perficiens interfeciteum il loque mortuo omnes qui cum eo erant de israel reversi sunt in sedes suas et reddidit deus malum quod fecerat abimelech contra patrem suum interfectis septuaginta fratribus suis secimitis quoque quod operati erant retributum est et venit super eos maledictio Joatam filii Jerobal caput decimum post Abimelech surrexit dux in Israel Tola filius Fua, patrui Abimelech virde Issachar qui habitavit in Samir montis Ephraim et iudicavit Israelem viginti et tribus annis, mortuusque est, ac sepultus in Samir. Huic successit Iaer Galadites, qui iudicavit Israel per viginti et duos annos, habens triginta filios sedentes super triginta pullos asinarum, et principes triginta civitatum quae ex nomine eius sunt appellate havot iair id est oppida iair usque in presentem diem in terra galad mortuusque est iair ac sepultus in loco cui est vocabulum camon filii autem israel peccatis veteribus iungentes nova fecerunt malum in conspectu domini et servierunt idolis Baalim et Astarot et diis Syriae ac Sidonis et Moab et filiorum Ammon et Philistim di miseruntque dominum et non coluerunt eum contra quos dominus iratus tradidit eos in manus Philistim et filiorum Ammon afflictique sunt et vehementer oppressi per annos decem et octo omnes qui habitabant trans Jordanem in terra Amorei, qui est in Galad. In tantum ut filii Ammon Jordane transmisso vastarent Iudam et Benjamin et Ephraim, afflictusque est Israel nimis, et clamantes ad Dominum digserunt, peccavimus tibi, quia dereliquimus Dominum Deum nostrum, et servivimus Baalim. Quibus locutus est Dominus, non quid non Aegypti et Hamorei filiique Ammon et Philistim Sidoni quoque et Amalek et Canaan oppresserunt vos et clamastis ad me et erui vos de manu eorum et tamen reliquistis me et coluistis deos alienos id circo non addam ut ultra vos liberem Ite et invocate Deos quos elegistis, ipsi vos liberent in tempore angustie. Dixeruntque filii Israel ad Dominum, peccavimus, redde tu nobis quid quid tibi placet, tantum nunc libera nos. Que dicentes omnia de finibus suis alienorum deorum idola proiecerunt, et servierunt Domino Deo, qui doluit super miserii seorum. Itaque filii Ammon conclamantes in Galad fixere tentoria contra quos congregati filii Israel in masfa castra metati sunt. Dixeruntque principes Galad singuli ad proximo suos, qui primus ex nobis contra filios Ammon ceperit dimicare, erit dux populi Galaad. Caput un decimum. Fuit illo tempore iefte Galaadites vir fortissimus atque pugnator, filius mulieris meretricis, qui natus est de Galaad. Habuit autem Galaad uxorem, de qua suscepit filios, qui posquam crevarant, eie cerunt iefte, dicentes, Heres in domo patris nostri, esse non poteris, quia de altera matre natus est, quos ille fugiens atque de vitans habitavit in terra tob, congregatique sunt ad eum viri inopes et latrocinantes, et quasi principem sequebantur. In illis diebus pugnabant filii ammon contra Israel, quibus acriter instantibus, per maiores natu de Galad ut tollerent in auxilium sui jefte, de terra tob dixeruntque ad eum veni et esto princeps noster et pugna contra filio Sammon quibus ille respondit non ne vos estis qui odistis me et ei ecistis de domo patris mei et nunc venistis ad me necessitate compulsi. Dixeruntque principes Galad ad Iefte, ob hanc igitur causam, nunc a te venimus, ut proficis caris nobiscum, et pugnies contra filios ammon, sisque dux omnium qui habitant in Galad. Iefte quoque dixit eis, Si vere venistis ad me ut puniem provobis contra filio Sammon tradideritque eos dominus in manus meas ego ero vester princeps qui responderunt ei Dominus qui hac audit ipse mediator ac testis est quod nostra promissa faciemus habit itaque iefte cum principibus Galad fecitque eum omnis populus principem sui locutusque est iefte omnes sermones suos coram domino in masfa et misit nuntios ad regem filiorum ammon qui ex persona sua dicerent quid mihi et tibi est quia venisti contra me ut vastares terra meam quibus ille respondit quia tulit israel terra meam quando ascendit de Aegypto a finibus Arnon usque Iaboc atque Jordanem nunc ergo cum pace redde Micheam per quos rursum mandavit iefte et imperavit eis ut dicerent regi Ammon haec dicit iefte non tulit Israel terra Moab nec terra filiorum Ammon sed quando de Aegypto conscenderunt ambulavit per solitudinem usque ad mare rubrum et venit in Cades misitque nuncios ad regem Edom dicens dimitte me ut transeam per terram tuam qui noluit acquiescere precibus eius misit quoque ad regem Moab qui et ipse transitum prebere contempsit mansit itaque in Cades et circuivit ex latere terra medum et terra Moab venitque contra orientalem plagam terrae Moab et castramitatus est trans Arnon nec voluit intrare terminos Moab Arnon quippe confinium est terrae Moab misit itaque Israel nuntios ad Seon regem Amorreorum qui habitabat in Hesepon et dixerunt ei dimitte ut transeam per terram tuam usque ad fluvium qui et ipse israel verba de species non dimisit eum transire per termino suos sed infinita multitudine congregata egressus est contra eum in iasa et fortiter resistebat traditque eum dominus in manus israel cum omni exercitu suo qui percussit eum et possedit omnem terram amorei habitatoris regionis illius et universos fine seius de arnon usque iaboc et de solitudine usque ad iordanem dominus ergo deus israel subvertit amoreum pugnante contra illum populo suo israel et tu nunc vis possidere terra meius non eaque ea possidet camus Deus tuus, tibi iure debentur, quae autem Dominus Deus noster victor obtinuit in nostram cedent possessionem, nisi forte melior es Balac filio Sefor rege Moab, aut docere potes quod iurgatus sit contra Israel, et pugnaverit contra eum, quando habitavit in Esebon, et viculis eius et in aroer et villis illius vel incontis civitatibus iusta Jordanem per 300 annos quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis igitur non ego pecco in te sed tu contra me male agis indicens mihi bella non iusta iudicet dominus arbiter huius diei inter Israel et inter filio Sammon. Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon verbis iefte, que per nuncios mandaverat. Factus est ergo super iefte spiritus domini et circuiens galad et manasse, mas facuoque galad ed inde transiens ad filio Sammon, Votum vovit domino dicens, Si tradideris eh, filio sammon in manus meas, quicunque primus fuerit egressus de foribus domus meae, miique occurerit revertenti cum pace a filii sammon, eum holocaustum offeram domino. Transivitque iefte ad filio sammon, ut pugnaret contra eos, quos tradidit dominus in manus eius, percussitque ab aroer usque dum venias in menith, viginti civitates et usque in abel quae est vineis consita plaga mania nimis humiliati quae sunt fili ammon a filiis israel revertente autem iefte in masfa domum suam occurrite unigenita filia sua cum tympanis et coris non enim habebat alios liberos qua visa scidit vestimenta sua et ait heu me filia mea decepisti me et ipsa decepta es aperui enim os meum ad dominum et alio da facere non potero cui illa respondit pater mi si aperuisti os tuum ad dominum fac mihi quodcunque pollicitus es concessa tibi ultione atque victoria de hostibus tuis dixitque ad patrem hoc solum mihi presta quod de precor dimitte me ut duobus mensibus circumeam montes et plangam virginitatem meam cum sodalibus meis qui ille respondit vade et dimisi am duobus mensibus cumque abiisset cum socis ac sodalibus suis, flebat virginitatem suam in montibus, expletisque duobus mensibus, reversa est ad patrem suum, et fecit ei sicut voverat, quae ignorabat virum. Exinde mos increbuit in Israel, et consuetudo servata est, ut post anni circulum conveniant in unum filie Israel et plangant filiam iefte galadite diebus quatuor caput duodecimum et ce aut minefraim orta est seditio nam transeuntes contra aquilonem digserunt ad iefte quare vadens ad puniam contra filio sammon vocare nos noluisti ut pergeremus tecum igitur incendemus domum tuam. Quibus ille respondit, Disceptatio erat mici et populo meo contra filio Samon vehemens. Vocavique vos, ut preberetis mici auxilium, et facere noluistis. Quod cernens posui animam meam in manibus meis, transivique ad filio Samon, et tradidit eos dominus in manus meas quid commerui ut adversum me consurgatis in praelium vocatis itaque ad se cuntis viris galad pugnabat contra ephraim percusserunque viri galad ephraim quia dixerat fugitivus est galad de ephraim et habitat in medio ephraim et manasse occupa verunque galad dite vada jordanis perque ephraim reversurus erat Conque venisset ad ea de Ephraim numero, fugiens atque digsisset, obsegro ut me transire per mitatis, dicebant ei gala dite, nunquid Ephrateus es? Quo dicente, non sum, interrogabant eum, dic ergo Sibolet, quod interpretatur spica, qui respondebat, sibolet, e adem litera spicam exprimere non valens statinque apprehensum jugulabant in ipso Iordanis transitu et ceciderunt in illo tempore de Ephraim quadraginta duo milia iudicavit itaque Jefte Galadites Israel sex annis et mortuus est ac sepultus in civitate sua Galad. post hunc iudicavit Israel Abesan de Bethlehem qui habuit triginta filios et totidem filias quas emittens foras maritis dedit et eius de numeri filii suis accepit uxores introducens in domum suam qui septem annis iudicavit Israel mortuusque est ac sepultus in Bethlehem cui successit a Ialon Zabulonites et iudicavit Israel decem annis mortuusque est ac sepultus in Zabulon Post hunc iudicavit Israel Abdon filius Illel Faratonites, qui habuit quadraginta filios et triginta ex eis nepotes, ascendentes super septuaginta pullos asinarum, et iudicavit Israel octo annis, mortuusque est accepultus in Faraton, terre Ephraim, in monte Amalek. Caput decimum tertium. Rursumque filii Israel fecerunt malum in conspectu Domini, qui tradi di Deus in manus Filistinorum quadraginta annis. Erat autem quidam vir de Sara, ed de stirpe dan, nomine Manue, habens uxorem sterilem, cui apparuit Angelus Domini, et dixit ad eam, sterilis es, et absque liberis sed concipies et paries filium cave ergo ne bibas vinum ac siceram nec immundum quidquam comedas quia concipies et paries filium cuius non tanget caput novacula erit enim nazareus dei ab infantia sua et ex matris utero et ipse incipiat liberare israel de manu philistinorum quae cum venisset ad maritum sum, digsit ei, vir dei venit ad me habens vultum angelicum terribilis nimis, quencum interrogassem quis esset, et unde venisset, et quo nomine vocaretur, noluit mici dicere, sed hoc respondit, ecce concipies et paries filium, cave ne vinum bibas, nec siceram, et ne aliquo vescaris in mundo, eritenim puer Nazareus Dei ab infantia sua, ex utero matris sue, usque ad diem morti sue. Oravit itaque manue dominum et ait, obsegro domine, ut vir Dei quem misisti veniat iterum, et at nos quid debeamus facere de puero qui nasciturus est. Exaudi vitque dominus de manue, et aparuit rursum angelus Dei uxori eius sedenti in agro. Manue autem maritus eius non erat cum ea, quecum vidisset angelum, festinavit et cucurrit ad virum sum, nuncia vitque ei dicens, ecce aparuit mici vir quem ante videram, qui surrexit et secutus est uxorem suam veniensque ad virum digsit ei tu es qui locutus es mulieri et ille respondit ego sum cui manue quando inquit sermo tuus fuerit expletus quid vis ut faciat puer aut aquo se observare debebit dixitque angelus domini ad manue ab omnibus quae locutus sum uxori tue abstineat se id quidquid ex vinea nascitur non comedat vinum et siceram non bibat nullo vescatur immundo et quod ei precepi impleat atque custodiat dixitque manue ad angelum domini obsegro te ut acquiescas precibus meis et faciamus tibi hedum de capris cui respondit angelus si me cogis non comedam panes tuos si autem vis holocaustum facere offer illud domino et ne manue quod angelus domini esset dixitque ad eum quod est tibi nomen ut si sermo tuos fuerit expletus honoremus te cui ille respondit cur queris nomen meum quod est mirabile tulit itaque manue hedum de capris et liba menta et posuit super petram offerens domino qui facit mirabilia ipse autem et uxoreius in tue bantur cumque ascenderet flamma altaris in celum angelus domini pariter in flamma ascendit quod cum vidissent manue et uxoreius proni ceciderunt in terram et ultra eis non apparuit angelus domini statinque intellexit manue angelum domini esse et edixit ad uxorem suam morte moriemur qui vidimus deum cui respondit mulier si dominus nos vellet occidere de manibus nostris holocaustum et liba menta non suscepisset nec ostendisset nobis hae comnia neque eaque sunt ventura digisset. Peperit itaque filium et vocavit nomen eius Samson, crevitque puer et benedixit ei Dominus. Cepitque spiritus Domini esse cum eo in castris Dan inter Sara et Estaol. Caput quartum decimum. Descendit ergo Samson in Tamnata Vidensque ibi mulierem de fili abus Felistim ascendit et nuntiavit patri suo et matri sua et dicens Vidi mulierem in tamnata de fili abus Felistinorum quam queso ut michi accipiati suxorem cui dixerunt pater et mater sua non quid non est mulier in fili abus fratrum tuorum et in omni populo meo quia vis a Ciper uxorem de Philistim qui in circumcisi sunt dixit quo Samson ad patrem suum hanc mihi acipe, qui quia placuit oculis meis parentes eius meius nesciebant quod res a domino fieret et acquereret occasionem contra Philistim eo enim tempore Philistim domine abantur Israeli descendit itaque Samson cum patre suo et matre in Tamnata. Cunque venissent ad Avineas opidi, apparuit Catulus Leonis Sevus et Rugiens, et occurrit ei. Irruit autem spiritus domini in Samson, et dilaceravit Leonem, quasi hedum in frusta discerpens. Nihil omnino abens in manu, et hoc patri et matri noluit indicare. Descenditque et locutus est mulieri quae placuerat oculi seius, et post aliquot dies revertens ut cipere team, declinavit ut videret cadaver leonis, et etsem examen apum in ore leonis erat ac favus mellis, quemcum sum sisset in manibus comedebat in via veniensque ad patrem suum et matrem dedite eis partem qui et ipsi comederunt nec tamen eis voluit indicare quod mel de corpore leonis absumserat descendit itaque pater eius ad mulierem et fecit filio suo Samson convivium sic enim juvenes facere consueverant cum ergo cives loci illius vidissent eum dederunt ei sodales triginta ut essent cum eo quibus locutus est samson proponam vobis problema quod si solveritis mihi intra septem dies convivi dabo vobis triginta sindones et totidem tunicas sin autem non potueritis solvere vos dabitis mihi triginta sindones et iusde numeri tunicas qui responderunt ei propone problema ut audiamus dixitque eis de comedente exhibite cibus et de forti egressa est dulcedo nec potuerunt per tres dies propositionem solvere cumque ad esset dies septimus dixerunt ad uxorem samson blandire viro tuo et suade ei ut indicet tibi quid significet problema quod si facere no lueris incendemus te et domum patris tui anit circo vocastis nos ad nuptias ut spoliaretis quae fundebat apud Samson lacrimas et quae rebatur dicens odisti me et non diligis id circo problema quod proposu isti filiis populi mei non visse mihi exponere at ille respondit patri meo et matri nolui dicere et tibi indicare potero septem igitur diebus convivi flebat tanteum, tantemque die septimo cum ei esset molesta exposuit quae statim indicavit civibus suis et illi digerunt ei die septimo ante solis occubitum quid dulcius melle et quid fortius leone qui ait adeos si non arassetis in vitula mea non invenissetis propositionem meam iruit itaque in eum spiritus domini descenditque a scalonem et percussi tibi triginta viros quorum ablatas vestes deditis qui problema solverant iratusque nimis ascendit in domum patris sui uxor aute meius accepit maritum unum de amicis eius et pro finis partis vicesime quinta